Exercice 15. Un euh, légumache Un um tésor Tesor, Orguas. a Hot, Au lapin. a Ovo. Un euh, botret. en avalou, Exercice 16. Wandol Gelouan. War leur? Gendit. War plat. Exercice 17. Hat. Un hat. Un hat. Hisken. An hisken. An hisken. Hivis. Un hivis. Un hivis. holen, anholen, anholen. Huan, ein Huan, Nuan.